Pradžios knyga 35 skyrius Dievas tarė Jokūbui, kelkis ir eik į Betelį ir apsistok ten, pastatyk aukurą Dievui, kuris tau pasirodė, kai bėgai nuo savo brolio Ezavo. Jokūbas įsakė saviesiems ir visiems buvusiems su juo. Pašalinkite svetimus dievus kurie yra tarp jūsų. Apsivalykite ir pakeiskite drabužius. Eikime į Betelį. Ten pastatysiu aukurą Dievui, kuris mane išklausė pavojuje ir buvo su manimi kelyje, kuriuo aš ėjau. Jie atidavė Jokubui visus svetimus dievus, kuriuos turėjo, ir auskarus, o Jokubas juos užkase po ažolų prie Sichemo. Jie iškeliavo ir siaubas nuo Dievo apėmė aplinkinius miestus, kad niekas nedrįso vytis Jokūbo sūnų. Taip, Jokūbas ir visi su juo esantys žmonės atėjo į Lūzą, dar vadinamą Beteliu, kuris yra Kanano šalyje. Ten jis pastatė aukurą ir tą vietą pavadino El Beteliu, nes ten jam pasirodė Dievas, kai jis bėgo nuo savo brolio veido. Ten mirė Debora, Rebekos auklė, ir buvo palaidota prie Betelio po ažolų, kurį pavadino raudos ažolų. Dievas vėl pasirodė Jokūbui, kai jis atvyko iš Padan Aramo ir jį palaimino. Ir Dievas tarė jam, tavo vardas Jokūbas, bet tu nebesivadinsi Jokūbu. Tavo vardas bus Izraelis. Aš esu Dievas, visagalis. Būk vaisingas ir dauginkis. Tauta ir daugelis tautų atsiras iš tavęs, ir karaliai išeis iš tavo strėnų. Ta žemė kurią daviau Abromui ir Izaokui. Atiduosiu tau ir po tavęs duosiu tavo palikuonėms. Tada Dievas pasitraukė nuo jo iš tos vietos, kur su juo kalbėjo. Jokūbas pastatė akmeninį paminklą toje vietoje, kur Dievas kalbėjo su juo. Išliejo ant jo geriamąją auką ir aliejaus. Jokūbas pavadino tą vietą, kur Dievas su juo kalbėjo – Beteliu. Iš Betelio jie keliavo toliau. Nepasiekus Efratos, Rachelė gimdė ir jos gimdymas buvo sunkus. Jei esant gimdymo kančiose, pribuvėja, jai tarė, nebijok, ir šį kartą turėsi sūnų kai jos siela buvo beatsiskirianti, nes ji buvo prie mirties. Ji pavadino jį Ben Oniu, bet tėvas jį pavadino Benjaminu. Ir Rachelė mirė ir buvo palaidota prie kelio, einančio į Efratą, tai yra Betliejų. Jokūbas pastatė ant jos kapo paminklą. Tas Rachelės kapo paminklas tebestovi iki šios dienos. Izraelis keliavo toliau ir apsistojęs pasistatė palapines anapus Edero bokšto. Izraeliui gyvenant anoje šalyje, Rubenas miegojo su savo tėvo suglove Bilha. Izraelis tai sužinojo. Jokūbo sūnų buvo dvylika Lėjos sūnus, Jokūbo pirmagimis Rubenas, Simeonas, Levis, Judas, Isacharas ir Zabulonas, Rachelės sūnus, Juozapas ir Benjaminas, Rachelės tarnaitės Bilhos sūnus, Danas ir Naftalis. Lėjos tarnaitės Zilpos sūnus, Gadas ir Ašeras. Šitie yra Jokūbo sūnus, gimė jam Padan Arame. Jokūbas atėjo pas savo tėvą Izaoką, į Mamrę, į Kirjet Arbos miestą, tai yra Hebroną, kur Abraomas ir Izaokas buvo ateiviai. Izaokas sulaukė 180 metų. Ir Izaokas atidavė savo dvasę ir mirė ir susijungė su savo tauta, būdamas senas ir pasisotinės gyvenimu. Ji palaidojo jo sūnus Ezavas ir Jokūbas.